Dream. Vi slušate emisiju Udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. second ladder. I mean, you thought that uh Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju u kojoj danas pričamo ni manje ni više nego o povijesti stripa. E, zasigurno se sjećate Laki Luka i još nekih e, najpoznatijih stripova koje ste mogli čitati kod nas. Sa njime ste se najvjerojatnije susreli u svojim ranim e, godinama i od tada najvjerojatnije ili ste se s njima zanimali samo godinu, dvije ili ste postali istinski ljubitelj, pa vjerojatno imate negdje u svom domu kolekciju stripova koja je i dan danas e, čuvate. Danas zapravo smatramo da su sva e, narativna likovna dijela koja su se sastojala od slika u nizu zapravo preteče stripa. Tu imamo znači egipatsku knjigu mrtvih ili čak e, rimski Trajanov stu ili čak grafičkih satira Williama Hogarta. No međutim u 19. stoljeću u radovima europskih i američkih ilustratora zapravo počeo se oblikovati strip kakav mi poznajemo danas. Možemo ga nazvati zapravo oblik masovnog medija koji je nastao početkom 20. stoljeća u SAD-u i to pojavom u dnevnim novinama gdje je standardizirano nekoliko odlika. To su takozvane sličice u nisu, to jest engleski strip, e, tekst u balonima i još mnogi drugi, pa kako je sve to krenulo, poslušajmo. Strip je kao zasebna umjetnička forma nastao koncem 19. početkom 20. stoljeća zajedno sa filmom i animacijom s kojima je dijelio zajedničku sudbinu vezanu za tehnološki razvitak tijekom industrijske revolucije. Međutim, narativne ilustracije su postojale već stoljećima prije napretka u tiskarstvu novina i časopisa 1890. godina. Staroegipatski papirusi su uvijek prikazivani sa slikama u nizu popraćenim hieroglifima u kojima se opisuje prikazana scena i obratno, znači poput e, knjige mrtvih, a zbog takve upotrebe tih e, sekvencijalnih slika sa tekstom, pretičama stripa smatramo također i e, starogrčki reljefni frizovi na hramovima, te narativni frizovi na rimskim triumfalnim stupovima, kao što je to recimo trajano stup u Rimu iz 113. godine. Također tu imamo i srednjovjekovne iluminirani rukopis kao i tapiserije. Također je srednjovjekovni običaj bio na istoj slici istodobno i prikazati ti više prizora iz iste priče. No razlog zbog kojeg ova dijela ne možemo smatrati pravim e, stripovima to je zapravo nedostatak sa širom e, publikom, jer tek kad nešto dođe u medije, znači gdje se komunicira sa širom publikom, možemo onda nazvati stripom. To naravno postaje moguće tek izumom modernih e, tiskarskih tehnika, čime je strip postao oblik masovnih medija, a to se je dogodilo izumom tiskarskog stroja te pojedinačnih tiskarskih znakova. Tada je potpuno odvojen način kako nastaje tekst od načina e, kako nastaje slika u tiskarstvu. Isprva je bila dovoljna tehnika drvoreza za rijetke ilustracije u vjerskim knjigama, međutim već u 17. i 18. stoljeću e, došlo je do pojave političkih i društvenih knjiga sa satiričnim ilustracijama i karikaturama. Iz tog doba recimo potiču primjeri poput kazne e, Lemuela Gullivera te Rejkova propast Williama Hogart iz 1726. godine. William Hogart se često smatra osobom koja je obličila formu stripa e, svojim grafičkim dijelama u nizu, poput Rekove propasti, koja u osam e, sljedbenih prizora sa tekstom prikazuje moralnu i društvenu propast nemoralnog i slabovoljnog lika, te daje društvenu kritiku londonskog života u 18. stoljeću. Nakon toga je uslijedio razvoj dnevnih novina koje su vrlo često koristili ilustraciju da bi dali neku kritiku ili čak i podsmijeh aktualnim zbivanjima, to i dan danas možete na zadnjim stranicama dnevnih novina pronaći. Također 1840. godine pojavile su se i karikature u nisu kako bi se slikama ispričala jedna anegdota. Tada i nastaje tekst u balonu e, kao oblik uokviravanja dijaloga likova ali i to je uskoro napušteno, a umjesto njih koristili su se dijalozi ispod slika kojeg je ponovno oživio Richard Outcault. Upravo kao mjesto smještaja dijaloga likova umjesto e, pisanja ispod slike. je danas pričamo o karikaturama, o likovnim dijelima koje se sastoje od slika u nizu, zapravo riječ je dakle o stripu. Najvažnija osoba u razvoju stripa u 19. stoljeću smatrao se švicarac Rudolf Tupfer. Kad su baloni s tekstom već gotovo bili zaboravljeni, on je počeo ispisivati dijaloge likova svojih ilustracija ispod slika, a zbog velike potražnje njihove piratske kopije pojavile su se čak i u SAD-u i u Europi. 1845. godine svoje misli o slikovnim pričama bio je obznanio SEU o fizionomiji u kojem se zalaže za simbiozu slike i riječi bez prevladavanja jednog nad drugim. Godine 1843. satirične ilustracije iz novina i časopisa su u britanskom magazinu Punch nazvane Cartoons ili umjetničke skice u duhu satirične asocijacije s izložbom pripremnih skica koje je tada organizirao britanski e, parlament. Naziv se je zadržao i dan danas kao pseudonim za karikature u nizu i stripove, a u kontinentalnoj Europi, u recimo njemačkom i francuskom časopisu ili pak američkom džađu, oni su nazvani strip, što inače znači vrpce e, ili traka, zbog najčešćih oblika od par sličica u nizu godine 1865. William Bash je u njemačkim novinama objavio strip Maxi Moritz eh, koji se smatra prvim dijelom u obliku stripa koji će uvelike utjecati na Dirksa koji je 1897. objavio svoj poznati strip Kad se klinci. U isto vrijeme eh, započeo je razvoj manhua, to je kineski oblik stripa eh, koji se potpuno će tek oblikovati 1927. godine, a na njegov razvoj presudno je i djelovalo uvođenje litografskog tiska sa zapada i kopiranje satiričnih ilustracija iz europskih časopisa. Inače, litografija to je plošni oblik tiska e, gdje se po vapljenačkoj ploči crta masnom kredom ili litografskim tušem, pri čemu se onda e, stvara vapneni sapun. E, zatim se ploča prekrije dušičnom kiselinom pomješanom s arapskom gumom rastopljenoj u vodi. Tada vapneni sapun odbija za kiseljenu otopinu, te su tako njenom djelovanju izloženi samo e, neiscrtani dijelovi kamena. Nakon toga se kamen ovlaži vodom i prijeđe se valjkom e, premazanim tiskarskom bojom, te vlažna čista površina ne prima masnu boju, te prima je jedino crtež od vaprenog sapuna koji nije upio vodu. Evo ga, to je zapravo litografija ili plošni tisak ako niste znali i on je imao veliki utjecaj na oblik kineskog stripa. Prije svega u Hong Kongu je osnovan časopis The China Punch po uzorku na britanski Punch u kojem je objavljena prva ilustracija japanskog autora nazvana situacija na dalekom istoku iz 1899. godine. Već do 1920. je postojalo razvijeno tržište za e, strip. 1884. godine, dakle prije e, ovog događaja u Velikoj Britaniji je objavljen časopis Alice Sloper's Half Holiday, koji se smatra prvim strip magazinom jer je nazvan po glavnom liku koji se kontinuirano pojavljuje u svakom izdanju. 1890. godine izdata su bila još dva magazina Comic Cuts i Illustrated e, Chips, čime je ustanovljena tradicija zapravo britanskog stripa. U SAD-u autokaltove ilustracije u kombinaciji s balonima teksta u seriji stripova Hogalnova ulica i The Yellow Kid ili Žuti dječak odavno se zapravo smatraju prvim pravim stripom, iako to danas spore mnogi znanstvenici koji otkrivaju ranije primjere kombinacije narativnih slika i tekstova o balonima, što naravno nikako ne umanjuje njegovu popularnost kao prvog strip autora. No krenimo sada malo na osobitosti stripa. Osobitost stripa je njegova vremenska dimenzija s jedne strane koja se ostvaruje nizanjem tih kadrova što stvara sličnost između stripa i filma kadar je zapravo morfem stripovske forme koji se onda montažnim postupkom povezuje u jednu razgovjetnu cjelinu. Druga osobitost stripa bilo bi istovremeno postojanje slike i teksta, gdje je tekst utilitaran, jasno čita. Strip naravno kao i sva druga umjetnost ima svoje elemente, a elementi stripa su tema, kadar, odnos slike i teksta i linija ploha i boja. Tema je ono što označava o čemu se zapravo u stripu radi i potrebno je smisliti unaprijed kadar i okvir u kojem se vizualizira neka radnja. E, kadrovi se u pravilu nižu s lijeva na desno i od dolje kako bi čitanje bilo jasno, a on je određen sa planom koji određuje blizinu objekta prema zamišljenoj kameri ili oko crtača i promatrača, pa tu imamo krupni plan, bliski plan, srednji plan, total i detalj, te rak e, kursom koji određuje kut pod kojim zamišljena kamera ili oko crtača ili promatrača gleda u prizor. E, također je bitan element odnos slike i teksta koji može biti riješen na nekoliko e, načina. Mi smo spominjali dakle, da to može biti u obliku oblačića, ali također i bez njega može biti na dnu kadra ili čak e, izvan kadra. Također linija ploha i boja koje su gradivni elementi vizualizacije u stripu i analiziramo ih poput drugih crteža i slika slike, elementi su naravno organizirani u kompozicije. Ono što ga još e, povezuje sa filmom to je vremenski faktor koji ga vezuje, dakle kao što sam rekla u sam film i sličnost e, ima sa knjigom snimanja u današnje vrijeme u kojem prosječnom konzumentu sve više pada koncentracija pa mu čitanje teksta počinje dosađivati. U Japanu su se pojavili takozvani stripovi kojima se veoma poveća broj stranica, recimo oko 300 u prosjeku, a smanjila se količina teksta pa se takav strip više načita nego lista, stvara sličan efekt u mozgu poput e, crtanih filmova, dakle Japanci su se opet dosjetili nečeg novog. A sada ono što možda također isto niste znali, spominjala sam vam e, žutog dječaka. Njegova odjeća je uglavnom bila zelena i crvena i do tada je tehnika e, tiska već bila usavršena, međutim postojali su problemi sa sušenjem žute boje. U Pulticerovi tiskari odlučili su isprobati novu tehniku na osnovi sušila za boju na spavačici tog dječaka, pa je tako 5.1.1896. nastao žuti dječak. Oba časopisa Purse i Pulitzer, World i Journal započeli su borbu oko prava na objavljivanje žutog dječaka, tako da je do dan danas ostao naziv za beskrupuloznost i senzacionalizam u novinama poznat e, kao žuta štampa. Dakle, ovo sigurno niste znali, ja sigurno nisam, pa evo ga sada smo i to saznali. and I'ma show you how to use yo. Okay, I'm black, I'm ready. The 450 is heavy. You see my hair is dready, Black, and I bled already. I put the gas to the floor, levy to the Chevy. All the bitches love me like the month of February. I'm working long division in the streets, I gotta carry. Double core slipping streets, double as a cemetery. I spit truth, live action, commentary. I represent the fifth, all you others contrary. Triple CP, what you know about B, what you know about 28 grand. Slam OZ, but you know about 32 things in the key. This is rock music, yeah, people OD us. Rock for rock music. You Yo, and I'ma show you how to use it. Rock for rock music. and I'ma show you how to use it. Yo, don't be stupid. Can't rock it, don't use it. Better get your body up, big like a Buick. Better join the movement, one piece like a tunic. My squadron, my unit, chill you out like some cooling. You better get some coolness, some swagger on some bruises. Or you can't even use this R-O-C-K music. Then second letter dudes it like a mad, I abuse it. Yo, it's in my blood, so I know I can't lose it. Without me, it's useless, like chewing gum toothless. Truth is, if the lies stop right now, they can Conrad me deuces. Duck, duck, gooses. The fifth is air usage. What? What you know about rock, rock music? What you know about rock, rock music? What you know about rock, rock music? Ask you second, let it show you how to use it. <laughs> Ponovno smo mi si Stream Away o kojem danas pričamo o e, stripovima, o kako su stripovi nastali, te tko se smatra za prvog autora stripa, a sad ćemo reći nešto o hrvatskim stripovima, to jest kada su se pojavili u Hrvatskoj. Početak stripa u Hrvatskoj smatra se Vjerenica mača 1935. godine u ilustriranom tjedniku Oko našeg najznačajnijeg strip crtača Andrije Maurovića. U ratna vremena tu se pojavljuju i braća Walter i Norbert Neugebauer u listu Zabavnik. 60. godina oko Plavog vjesnika okupljaju se i Jules Radilović i Žarko Beker. 70. godine obilježila je grupa Novi kvadrat. No vratimo se malo na Maurovića. Maurović je ilustrirao između ostalog popularna izdanja Šenojnih romana, a 12. ožujka 1935. godine Zagrebački dnevnik novosti objavljuje prvi nastanak nečeg što su svojim čitateljima predstavili kao roman u slikama, kao što sam rekla, prvi hrvatski strip Vjerenica Mača, scenarističku obradu povisnog e, romana Pola Feola, pripremio mu je Krešo Kovačić, e, sin poznatog hrvatskog književnika Ante Kovačića, s kim Maurović e, surađuje još nekoliko navrata, te također objavljuju stripove Trojica u mraku i Sedma žrtva, inače western stripove, za koje Kovačić opet preradio romane, ovaj put američkog spisatelja Fredrika Fausta. Također postoji i strip su Hrvoje, ako ste možda čitali, vidjeli čovjek od kamena ili Hrvoje Horvat, mladi gastarbajter čiji su roditelji stradali u sumnjivoj automobilskoj nesreći, nikad u razjašnjenim okolnostima pojavio se na našim kioscima negdje oko 1993. godine. Ima najboljeg prijatelja Stjepana koji početkom 90-ih oko Knina otkriva nešto revolucionarno. Te šalje Hrvoje u njemačkoj paketiću u kojem je bio mali kamenićevi čuljak i cedulja na kojoj je pisalo e, dolazi što prije. Junak je znači se vratio u svoju pradomovinu nalazi Stjepana koji je krenuo trabunjati nešto o porijeklu Hrvata, međutim iznenadio ga je četnički napad koji je spriječio e, da ispriča Hrvoju sve što je otkrio. Tako smrtno ranjeni Stjepan umire Hrvoju na rukama, a naš junak pada u trans tijekom kojeg mu se javlja kamenik patuljak koji se predstavlja kao čuvar i kojem objašnjava da se svaki put kad se nevina krv natopi hrvatsko tlo pojavljuje zaštitnik nevinih te dodaje da je upravo mladi Horvat, dečo van i da ako stavi stvari u svoje ruke na hrvatski pleter, postati će super hrvoj čovjek od kamena, što se naravno i e, dogodi. Evo ne znam da li se možda sjećate tog e, stripa. Inače sve o tome možete pronaći na stranicama Bukse ako vas e, zanima. Ja sam ne sjećam Super Hrvoja, ali doduše nisam niti čitala stripove u to vrijeme. Možda vama najzabavniji strip kod nas, e, to bi bio strip o Zagoru, jedan najvažniji strip heroj svih vremena, pravim imenom Patrick Wilding e, Zagor. Inače, Zagor kao dijete proživljava strašnu tragediju koju gubi roditelje, od indijanskog pokolja spašava ga otac, bivši časnik američke vojske koji ga u zadnji čas baca u rijeku iz koje nešto kasnije izlači Fici, dobar čudni nomad i samouki filozof. E, Fici na neki način posljedava mladog Patrika te ga uči mnogim vještinama u životu u skladu s prirodom. Tako se Patrik razvija u snažnog, spretnog, plemenitog mladića, vjerno slušajući savjete mudrog Ficija, no ipak ga proganja istina o tragičnoj sudbini oca i majke. Saznaje da je krvavi indijanski napad organizirao stanoviti Salomon Kinski, aktivist za indijanska prava i to kao osvetu zbog masakra nad jedinim indijanskim plemenom koje je kao časnik proveo bivši Patrikov Kinskog otac. Patrik naravno uništen tom spoznajom, u konačnom obračunu ubija Kinskog, no zaklinje se da će u budući život posvetiti borbu za pravdu i suživot indijanaca i bijelih doseljenika. Mijenja ime u Zagor Tenaj, a za kostim uzima crvenu košulju sa žutim krugom u kojem je ora u letu, što znači da je izaslanik e, Manitua, vrhovnog božanstva kožaca, te postoje gospodar Darkuda. Ono što Zagora odvaja od ostalih strip heroja je činjenica da avanture u kojima ga pratimo nisu samo obične šture priče koje smo čitali tisuću jedan put, već su to postolovine koje nas naravno svaki put iznova oduševljavaju. Ako niste znali, do 1980. glavni scenarist eh, Zagorovih avantura bio je Sergio Bonelli, koji je za tu prigodu koristio eh, pseudonim Guido Nolita, no poslije su njegov put nastavili poznati italijanski strip scenaristi Adi Capone, Alfredo Castelli i mnogi drugi. Što se samog crteža tiče, slavni crtač Ferri također je obavio savršeni posao. Zagor je nacrtao po uzoru na eh, sebe i ostavio nemogući zadatak da ga nadmaše u tome. Još jedna zanimljivost vezana za jednog od najboljih i najutjecajnijih autora u povijesti stripa, to je Ellen Moore. Posve sigurno riječ je o jednom od najvećih osobenjaka u tom svijetu e, čudaka. Mogli bi tako reći, e, pošto je bio vrlo e, ekstremna osoba, rođena u siromašnoj obitelji, poput klona Charlesa Masona, odrastao je pod brižnom pažnjom bake. Živan ali nije posvećivao previše pozornosti školi koja mu je poneviše služila kao poligon za dilanje LSD-a zbog čega je bio i izbačen. Karijeru je započeo kao crtač stripova krajem 70. ih godina i to pod raznim pseudonimima poput Jilly DeRay, posveta serijskom ubojicu i The DeRaysu koji se proslavio mm, u još u doba Ivane Orlanske. Međutim, ubrzo se posvetio isključivo pisanju scenarija. Prvih par godina nanizao je nekoliko radova za britanski strip magazin 2000 AD, a cijelo je vrijeme bio nezadovoljan činjenicom da nije imao previše koristi od autorskih prava, pa dolazi do raznih e, sukoba. Uskoro je počeo raditi s drugim izdavačem za kojeg objavljuje hvaljeni e, B for e, Benedict, anarhističku distopiju u borcu protiv fašizma u nekakvoj budućoj Britaniji. Britanski radovi bili su dovoljni da ga zapazi jedan od urednika od najveće američke strip kuće, DC Comics, za koju ubrzo brzo odradio, odlično e, prihvaćen Swamp Thing te odmah pokazao e, koliko je zapravo poseban, obogaćujući priču pod kontekstom o rasizmu, nuklearnom oružju te brojnim drugim obsesijama e, koje će se provlačiti kroz većinu njegovih dijela. U to vrijeme čak je napisao i scenarij za The Killing Joke za epizodu Batmana koju fanovi danas smatraju najboljom Jokerovom pričom ikada ispričano. Evo još jedna zanimljivost za koju možda niste znali. Ovo se možete naći na stranicama plana B, vrlo zanimljivo. Evo ga, možete tu pronaći i razno razne e, druge stripove i njihove autore. A mi se e, vraćamo na Mura koji objavljuje svoje kapitalno dijele Watchmen koje zajedno sa The Dark Knight Returns e, Franka Millera zaovijek promijenilo povijest stripa. Naime, mnogi smatraju da su upravo ta dva naslova pokrenula trend okretanja e, stripova odrasloj publici, ne samo djeci, dakle do 12 godina i tinejdžerima. O kvaliteti svjedoči čak i činjenica da su organizatori dodjele najpoznatije science fiction nagrade Hugo uveli novu kategoriju za tu godinu kako bi nagradili Watchmene, što je to bilo i zapravo prvi put u povijesti da je on dodijeljen stripu. E, serijal o kostimiranim borcima za pravdu, od kojih tek jedan ima supermoći, a čak nekolicina gej sklonosti, smještena je u paralelni svijet u kojem maskirani junaci postoje već desetljećima, hladnoratovska paranoja je na vrhuncu, a Ameriku zahvaća kaos sa kojim se teško nosi predsjednik Nixon. E, Mur eksperimentalno pripovjeda priču iz nekoliko radikalno suprostavljenih perspektiva i kroz nekoliko razdoblja, poigravajući se s percepcijom vremena, stvarajući jedno remek dijelo do tada neviđeno u svijetu stripa. E, Watchmeni su zapravo zacementirali njegov status, idući godina on je radio sve i svašta, pisao i poeziju, čak i romane i priče, te napisao jedan nerealizirani filmski scenarij, imao je band i tako dalje. Evo, vrlo zanimljiv život e, Deva Mura u svijetu stripa. No dobro, idemo dalje. 1993. godine, zasigurno svi ste čuli, svi ste čitali, vidjeli, ako ne i gledali, Supermana. Pa se pojavljuje tada serijal Smrt Supermana, koji je najveći događaj u povijesti direktnog tržišta stripa. Riječ je o priči o smrti o liku koji je postao američka ikona. Naravno, privuklo je mnoge značiženike, koji inače nisu e, redoviti strip potrošači špekulanti su kupovali pojedine brojeve na kutije stvarajući nestašicu kako kod strip prodavača, isto tako i kod DC-a. To je bio jedan klimaks e, strip buma i od tog trenutka sve je krenulo nizbrdo. Sve više i više strip događaja nije moglo uhvatiti početni zanos smrti Supermana i e, špekulatori su se počeli polako povlačiti, industrija je počela stagnirati i rezultirala je ujedinjenim direktnim tržištem, manjim brojem dućana, manje različitih naslova za prodaju i čak na kraju i proglaša bankrota od strane Marvela, što će sve trati do 1990. godina kada se prodaja stabilizirala i kad su se stripovi polako vraćali u normalu te opet postali rastuća industrija kako znamo do danas. Znači ti špekulanti koji su kupovali serijalu nadi da će ga moći dobro preprodati jednog dana ko zna, znamo da postoje mnogi stripovi koje je vrlo teško danas naći te da zasigurno na internetu ili negdje možete po vrlo visokoj cijeni ih otkupiti ako ste istinski zaljubljenik eh, stream. u emisiji Stream Away u kojoj danas govorimo o stripovima. E, rekli smo nešto malo o povijesti e, stripa te nekim od najznačajnijih autora, ali nismo spomenuli tri svjetska žarišta pa ćemo to učiniti sada. Današnji svijet e, ima tri žarišta stripa, to su Francuska i Belgija, Japan i SAD koji imaju posve zapravo različite tradicije stripa. Francuska i Belgija od uvijek njeguje jednu umjetničku stranu stripa, a nakon 1960. godina i uspona stripa za odrasle postala je prava umjetnost. Francuski strip obično u formatu albuma sa 40 velikih stranica, ima tvrde korice i kvalitetan papir, te autori stripa imaju mnogo viši status nego što je to Americi i Japanu, dapače smatraju se umjetnicima. Japan je pak e, najmlađe, ali i najveće od tri žarišta, što me čak i ne iznenađuje. Japanski stripovi ili kao što sam ranije spomenula manga čine 40% ukupnog tiskanog materijala u Japanu. Svaki mjesec izlazi oko 350 stripovskih magazina i čak 500 stripova. Izdaju se u svescima od 200 stranica, međutim nije čak neobično da serija dosegne do 10.000 stranica, pa se u japanskim stripovima najviše pazi na radnju dok je tu crtež e, sporedan. Ono što je još poseban fenomen, to je ogromno e, tržište amaterskih stripova koje tamo e, postoji. Sjedinjene države, oni su pak naravno kao i sve ostalo stvorila jednu masovnu potrošnju stripova kroz kroz ideju superjunaka koji danas čini osnovu američke industrije stripa. Postoji oštra razlika između komiks e, koji se prodaju u tankim izdanjima od 20 stranica i smatraju se prikom do onih e, takozvanih graphic novels koji imaju format albuma, obično sa tankim e, koricama i pretendiraju na status umjetnosti. Najslavniji autor je Frank Miller koji je zapravo napravio i Batmana The Dark Knight Returns. Najpoznatiji e, stripovi za koje vi najvjerojatnije znate to su Corto Maltese, Alan Ford, Dylan Dog, e, Kapitan Mickey, Zagor, Tex Wheeler, Mr. No, e, Alan Ford možda nekako najomiljeniji, kako kome naravno, to je talijanski komični strip. Prvi broj mu je izašao u svibnju 1969. godine i nakon samo nekoliko brojeva e, stekao iznimnu popularnost. Nakon broja 75 e, Magnusa kao crtača zamjenjuje Paolo Pifareiro. Nakon toga dolazi do postupnog, ali i stalnog pada u kvaliteti Alana e, Forda. Inače, on izlazi u Italiji u novim epizodama mjesečno pa čak i danas, ali raznim promjenama crtača i scenarista tijekom vremena naravno izgubili su se mnogi sporedni likovi e, koji su naravno dodavali neku posebnu draštom stripu. Sam strip je izgubio neku osnovnu e, crno-humornu nit. U Hrvatskoj Alan Ford bio objavljen nakon samo nekoliko mjeseci talijanske premijere, izlazio je pod okriljem vjesnika, a nakon što je prestao izlaziti, e, nastavlja ga izdavati korpus Opus DOO. Zanimljivo je da je Alan Ford najveću slavu stekao upravo na području bivše e, Jugoslavije. Svi se sjećate likova, Alan Forda naravno, Number One, e, Bob Rocka, Sir Olivera Granfa, Debelik šefa, Nosonju i e, tako dalje. Radi se naravno o grupi TNT, osnovane od strane broja 1, e, stalni članovi Alan Ford, Bob Rock, Oliver, Gromf, Šef i Jeremija. Grupa TNT zapravo rješava brojne kriminalne zaplete i ulazi u raznovrsne, raznorazne situacije. Međutim, tajni agenti od toga nemaju nikakvu financijsku korist, već su uglavnom gladni i poderani odrpanci. Sjedište grupe je na 5. Avenue u New Yorku, kojim služi naravno kao paravan. Redovita je bez cvijeća, a ako neko i slučajno nju e, zaluta, članovi grupe TNT koje se tamo zateknu uobičajeno prodaju oronuli buket poljskog e, cvijeća kojeg su slučajno našli pod pultom. TNT, TNT kao i vrlo dobra, e, vrlo poznata pjesma acdc no dobro, idemo dalje. Imamo mm, poznatog Dylan Doga. Ko je Dylan Dog? On nije naravno pas, već je Englez u ranim 30. ili kasnim 20. godinama života. Živi u Londonu, bivši je policajac, trenutno naravno što drugo nego privatni istražitelj. Međutim, bavi se isključivo nad prirodnim pojavama, a sam sebe naziva istražitelj noćnih mora. E, ne bi se reklo, bivši alkoholičar koji isključivo sada pije čaj i zanimljiva je njegova nevjerojatna fobija, prema, visinama i malim prostorima, ali je veliki ljubitelj životinja, pa je također i vegetarijanac. Prvi broj ovog stripa izašao je u Italiji isto, 1986. godine. Naravno, stekao je veliku popularnost već nakon prvih brojeva, a početkom 90. godina u svijetu izlazio više od milijun primjeraka mjesečno. Kod nas, to jest u tadašnjoj Jugoslaviji, izlazio je redovito od 1987. godine sve do 1991. godine u izdanju Novosadskog dnevnika a u samostalnoj Hrvatskoj izlazi u 94. izdanju Slobodne Dalmacije. Osim Dilan Doga imamo i Tex Willer, koji bi on bio, naravno opet talijanski western strip, bijelac u ranim 40. godinama, poglavica plemena Navajo, njegovo indijansko ime Noćni orao, poglavica je postao nakon što je ženio Lilith, kćerku poglavice Crvena strijela, a nakon njegove smrti pleme Navajo ga izabire za poglavicu. Texov najbolji prijatelj koji ga prati u gotovo svim pustolovinama je Kit Carson, ostarili ranger indijanskog imena Srebrna kosa mjesto stripa, radnje stripa nije strogo određeno, iako veliki broj zapravo započinju rezervatu Navajo indijanaca, radnje se događa po cijeloj sjevernoj Americi. Prvi broj teksta izašao u rujnu 1968. godine, zvao se Misteriozni totem a 50. godina tek e, izlazi u relativno maloj nakladi, oko 50.000 brojeva od studenog 1960. godine počinje izlaziti jednomjesečno u formatu na 110 stranica kako i izlazi i danas. 60. godina postoje čak najtraženiji strip u Italiji. Danas je tek simbol crno-bijelog stripa u Italiji ujedno i najdugovječniji strip u toj zemlji. U Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji prvi put je objavljen 1968. godine, opet u izdanju Novosadskog dnevnika dnevnika, izlazio je redovito sve do 1991. godine, u samostalnoj Hrvatskoj objavljen je 1994. opet u izdanju Slobodne Dalmacije. Imamo i strip Mr. No, akcijski strip junak, e, simpatičan mladić koji zarađuje za život prevozeći putnike, turiste, avanturiste koji na koje slučajno naleti, e, dobro pozne džunglu, živi u Brazilu i naravno stalno upada u nekakve nevolje i doživljava romanse sa e, djevojkama. I najveći prijatelj je bivši njemački vojnik kojeg se zovu SS. Evo, poštovani slušatelji, ovo bi bilo sve za današnju streamove i emisiju u kojoj smo pričali o svima dobro poznatim stripovima. Inače i na nedavnom sajmu udruga u Karlovcu mogli ste posjetiti udrugu ljubitelja stripova te čak i uzeti si pokoji e, strip. Definitivno zaključak je da su stripovi obilježili naše djetinstvo i u današnjim zrelim godinama također e, smo i dalje njihovi ljubitelji te smo najsretniji kad se dočepamo nekog e, primjerka starog stripa koji nam se Sviđa, sviđao, naravno bacili smo ga ili e, zagubili, da ne spominjem kolekcije i to vrlo skupocjene kolekcije rijetkih e, stripova. Nekako imam dojam da su dečki više voljeli čitati stripove od e, cura, makar danas evo ga i uz razvitak japanskog tržišta stripova čak se mogu naći raznovrsniji stripovi, možda je prije bio jednostavno nedostatak priča koje bi privlačile cure, jer ipak su nekako ti muški super junaci nešto u čemu su se dječaci naravno najvjerojatnije pronalazili. Zamišljali se kao Batmana, Supermana ili e, Texa, Lucky Luka ili nešto slično. Međutim, danas znamo da je to puno raširenije, puno rasprostranjenije i da postoje razno razni stripovi u kojima mogu uživati oba spola. Sad kad smo već kod toga, baš sam se sjetila da sam na sajem udruga uzela e, par primjeraka e, stripova Idem malo pročitati i vidjeti što se radi i o čemu se radi u tim stripovima. Ko zna, možda se prijavim i na neku radionicu crtanja stripova, ukoliko niste znali i to je moguće i to postoji, pa svakako posjetite dobri stari internet i malo proguglajte da vidite gdje sve to možete dobiti. Ako vas još nešto malo više zanima o stripu, odite na stranice Radio Poluge koja je na sajmu udruga napravila sa njima intervju pa možda pronađete nešto korisno za sebe, ako ništa drugo zapišete si njihov kontakt pa da vidite što vam nudi. A ja idem sada malo pročitati neki strip pa do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav! potertelo raccontare Con questa foto nasconderò Quello che volevo dimenticare Sono strafelice per te Ed otto anni da quel giorno sono passati Con questa foto ti augurerò Grazie, prego, buon compleanno heart of whom you are a part, who's been waiting long for you to turn and see him turn. So wake up. Emisija Streamaway realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARE 2006.